Արցախի նախագահը Ֆրանսիայում մասնակցել է Ալֆորֆիլ քաղաքի եւ Բերձորի միջև բարեկամության հրճակագրի ստորագրման հանդիսավոր միջոցառմանը։ Եվրոպայի հայերը 1 միլիոն 23 հազար եվրո կներդնեն հերոստամարաթոն 2017-ին։ Երևանում է Ռուսաստանի արտգոսնախարարը։ Ադրբեջանի հրապարակային հայտարարությունները տարբերվում են նրանց գործողություններից։ Հադրութի մշակույթի տանը կազմակերպվել է ինտելեկտուալ խաղմրցույթ։ Լևոն Արոնյանը միանձնյա գլխավորում է Իսպանիայում ընթացող շախմատի մրցաշարային աղյուսակը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր այցելել է Սեն-Շամոն քաղաք, հանդիպում ունեցել քաղաքապետի տեղական իշխանությունների պատասխանատուների, Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի նախագահ Ֆրանսուয়া Ռոշբլոանի եւ հայ համանքի ներկայացուցիչների հետ։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել հյուրընկալության համար նշելով, որ ստեղծված ջերմ մտնոլորտում Արցախի պատվիրակությունը իրեն զգում է ինչպես հարազատ օջախում։ Բակոսյանն ընդգծել է, որ Ֆրանսիայի ժողովուրդը հայ ժողովրդի անկեղծ բարեկամն է եւ Արցախը շահագրգռված է Ֆրանսիայի նրա տարբեր վարչական միավորումների, քաղաքների ու համայնքների հետ փոխգործակցության խորացմամբ։ Անդրադառնալով Ֆրանսուଆ Ռոշբլուանի գործունեությանը նախագահ Սահակյանը այն բնութագրել է որպես մարդասիրության, անկեղծ բարեկամության, սկզբունքայինության, համամարտկային արժեքներին հավատարմության օրինակելի դրսևորում, բարձր գնահատելով նրա ներդրումը Ֆրանսիա-Արցախ հարաբերությունների եւ հայ-ֆրանսիական կապերի ամրապնդման ու ընդայնման գործում։ Նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 20-ին Փարիզում մասնակցել է Ֆրանսիայում Արցախի օրերի մեկնարկի կապակցությամբ կազմակերպված հանդիսավոր միջոցառմանը, որին ներկայ էին Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանը, տեղի հայ համայնքի, Ֆրանսիայի հասարակական եւ քաղաքական շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Իր ելույթում նախագահ Սահակյանը նշել է, որ Եվրոպայում Արցախի օրեր անցկացվում են առաջին անգամ, ինչի պատճառով պատասխանատվությունը կրկնակի է եւ սպասելիքները ավելի մեծ։ Մենք համոզված ենք, որ ծրագրով նախատեսված բոլոր միջոցառումները կիրականացվեն պատշաճ մակարդակով։ Համոզված ենք, որովհետև ունենք հայրենասեր հայրենակիցներ եւ հավատարիմ բարեկամներ, ովքեր իրենց ներգրավմամբ կսատարեն բոլոր նախաձեռնությունների հաջող կյանքի կոչմանը իր խոսքում շեշտել է Արցախի հանրապետության նախագահը։ Դուք բոլորը ձեր գործունեությամբ ապացուցում եք, որ հայերը եկել են այս աշխարհ բարություն գործելու, եւ սա մարդասիրական կազմակերպություն է։ Եվ մենք այսօր Արցախում պայքարում ենք այդ արժեքների կրողը լինելու համար։ Մենք պայքարում ենք մեր նախնի ժառանգած արժեքների շրջանակներում մեր կյանքը կառուցելու։ Սա է այն առաքելությունը, որը մենք ձեզ հետ միասին իրականացնում ենք։ Եվ մենք հաստատակամ ենք մեր նպատակներին հասնելու ճանապարհին եւ հավատացնում եմ ձեզ, ոչ ոք եւ ոչինչ չի կարող հանգարել մեզ այդ երազանքները կյանքի կոչելու։ Բակո Սահակյանը հույս է հայտնել, որ Ֆրանսիայում Արցախի օրերի կազմակերպումը իր կարևոր լուման կունենա Ֆրանսիայի հետ Արցախի փոխգործակցության անլայնման գործում, ֆրանսիական ու եվրոպական հանրությանը ներկայացնելով մեր երկիրը, նրա պատմությունը, մշակույթը, տնտեսությունը եւ այլ բնագավառներ, հավելելով, որ մեր բոլոր ձեռքբերումների հիմքում ընկած է Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, Կուր երամիաստությունը։ Միջոցառման ընթացքում նախագահ Սահակյանը երախտագիտությունը մեդալ է հանձնել Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վիգեն Չիթեչյանին, բարձր գնահատելով տարիներ շարունակ նրա մշտական աջակցությունը Արցախին եւ մասնակցությունը մեր հանրապետությունում տարբեր ծրագրերի իրականացման գործում։ Նույն օրը Բակո Սահակյանը ժամանել է Ֆրանսիայի Ալֆորվիլ քաղաք եւ մասնակցել Ալֆորվիլի եւ Բերձորի միջև բարեկամության հրճակագրի ստորագրման հանդիսավոր միջոցառմանը։ Իր խոսքում նախագահ Սահակյանը բարեկամության հրճակագրի ստորագրումը որակել է որպես Արցախի համար նշանակալի իրադարձություն քաղաքական, իրավական ու բարոյական տեսանկյուններից, ինչը առաջին հերթին բարեկամ երկրի Ֆրանսիայի հետ կապերի ամրապնդման եւ զարգացման կարևոր հիմքերից է։ Ֆրանսիայի եւ նրա վարչական շրջանների հետ փոխգործակցությունը մեր արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններից է եւ քույր քաղաքների ցանկի ու աշխարհագրության ընդլայնումը նրանց հետ կապերի խորացումը այս քաղաքականության առանցքային բաղադրամասերից է իր ելույթում ընդգծել է երկրի նախագահը Նախագահի խոսքով Ալֆորֆիլ քաղաքի հետ փոխգործակցության ընթացքում արդեն իսկ արձանագրվել են հիշատակման արժանի դրվագներ եւ այս համատեքստում Բակո Սահակյանը նշել է 2016 թվականի սեպտեմբերին քաղաքապետ Լյուկ Կարվոնասի գլխավորած պատվիրակության այցը Արցախ եւ ապրիլյան պատերազմի օրերին Ալֆորֆիլում տեղի ունեցած բազմամարդ ցույցը, ի սատարումը Արցախի եւ ընդդեմ ադրբեջանական բռնությունների Արցախի հանրապետության նախագահը նշել է, որ այս ամենը ոչ աշխարհին ցույց է տվել ագրեսիայի անընդունելի լինելը քաղաքակիրթ հանրության համար։ Մենք երախտապարտ ենք բոլոր նրանց, ովքեր Արցախի հետ են, ովքեր պայքարում են հանուն ազատության եւ հավասարության, մարդու իրավունքների եւ արժանապատվության պաշտպանության։ Դա խիզախ եւ ընդօրինակման արժանի պահվածք է, շեշտել է նախագահ Սահակյանը։ Բակոսահակյանն գծել է, որ Ալֆորֆիլի եւ Բերձորի համագործակցությունը ունի խոստումնալից հերանեկարներ աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման դեպքում, վստահություն հայտնելով, որ համատեղ ուժերով հաջողվելու է կյանքի կոչել բազմաթիվ ծրագրեր։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նիստերում շարունակվում են բյուջե 2018-ի քննարկումները։ Այսօրվա նիստին ներկայացվել է աշխատանքի, սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման առողջապահության ոլորտների 2018-ի տարեկան բյուջեն։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ 2018-ին սոցիալական ոլորտի ծախսերը կկազմեն 22 միլիարդ 826 միլիոն դրամ, որը նախորդ տարվանից ավել է 1 միլիարդ 32 միլիոն դրամով։ Ծախսերը ոլորտում նախատեսված են հետևյալ ուղղություններով. խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջության այլ վնասի հետևանքի փոխհատուցում, հաշմանդամների պրոթեզա օրթոպեդիկ պարագաների ձեռքբերում եւ տրամադրում, պետական աջակցություն Ստեփանակերտի պրոթեզա օրթոպեդիկ կենտրոնին, սպայական եւ շարքային զինծառայողների ու նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ, սոցիալական կենսաթոշակներ, ընդորում կենսաթոշակները կմնան նույնը նշել է աշխատանքի, սոցիալական հարցերի ու վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը։ Մասնավորապես զինվորական կենսաթոշակի հիմնականը կկազմի 16000 դրամ, զինծառայության ստաժի 1 տարվա արժեքը 1500 դրամ։ Կենսաթոշակի միջին չափը կկազմի 91000 դրամ, ինչպես նաև 2017 թվականին էր։ Սոցիալական կենսաթոշակների մասին։ Կենսաթոշակի միջին չափը կկազմի 19500 դրամ։ Գերատեսչության ղեկավարը թվեր ներկայացրեց նաև պետական պաշտոնները զբաղեցրած անձանց կենսաթոշակի մասին, ընդորում այդ խմբի թոշակառուների թվի աճ է կանխատեսում նախարարությունը։ Հիմնական կենսաթոշակի 14000 դրամ եւ մասնագիտական ստաժի 1 տարվա արժեքը 5000 դրամ։ Արդյունքում կենսաթոշակի միջին չափը կկազմի 207000 դրամ։ Անփոփոխ կմնան նաև աշխատանքային կենսաթոշակները՝ միջինը 43000 դրամ։ Պատգամավորների հարցերին կենսաթոշակների բարձրացման վերաբերյալ Սամվել Ավանեսյանը ընդգծեց, որ 18 թվականի բյուջեով չի նախատեսվում ոչ մի սոցիալական վճարի չափի ավելացում։ Ամենամսյա դրամական օժանդակություն Արցախի պաշտպանությանը երկու եւ ավելի զոհ տված ընտանիքներին, միանվագ դրամական օգնություն պաշտպանության եւ փրկարարծարայության ժամանակ հաշմանդամ դարձածների ընտանիքներին, պետական նպաստներ, հումանիտար օգնություն, աջակցություն առած ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին, դրամական օգնություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, ծնելիության խթանման ծրագիր, պետական աջակցություն Ստեփանակերտի տուն ինտերնատին, երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությանը, այս եւ այլ սոցիալական ծրագրերով դրամական հատկացումների չափը ծախսերը մնացել են 2017 թվականի նիշի վրա։ 400 միլիոն դրամով հաջորդ տարի կավելանան վերաբնակեցման նոված ֆինանսները եւ կկազմեն 656 միլիոն 300 հազար դրամ։ Պատգամավորներին հետաքրքրեց, թե նախարարությունը կարիքավոր ընտանիքներին աջակցություն ծրագրով շահառուներին ինչպես է ընտրում։ Կան արդյոք չափանիշներ։ Հարցի պատասխանը մենք կունենանք կարիքավորության գնահատման համակարգի ամբողջությամբ գործադրելու արդյունքում։ Հիմա 1170 ընտանիք Պատգամավորների կողմից հարց բարձրացվեց նաև կൂട്ടակային կենսաթոշակի համակարգի ներդրման մասին։ Մինչև 19 թվականի հունվարի 1-ը մենք ունենալու ենք արդեն այդ մշակած մեր տեղական ծրագիրը եւ թեստավորված նաեւ։ Այսինքն ամեն ինչ գնում է նրան, որ 19 թվականից մենք նաեւ ներդնենք Այսօրվա նիստին ներկայացվեց նաև առողջապահության ոլորտի բյուջեն։ Նախարար Կարինե Աթեյանը նշեց, որ ոլորտի 2018-ի բյուջեն 6 միլիարդ 151.8 միլիոն է, ինչը նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել է 155.3 միլիոն դրամով, որը պայմանավորված է հանրապետական բժշկական կենտրոնում MRT er սարքի շահագործմամբ, համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոնում նոր լաբորատոր PSR սարքի ձեռքբերման եւ բուժհիմնարկներում սկրինինգային նոր ծրագրի ներդրմամբ, որն է տեսողության, լսող հաջողության կոնքազդրային հոդի, նորածիների հիպոթիրեոզի, աուտիզմի եւ մանկական ուղեղային կատվածով տարապող հիվանդ երեխաների ցերեկային խնամքի ծառայություն բժշկական սարքեր եւ սարքավորումներ դեղեր, բնակչության առողջության պահպանման, արտահիվանդանոցային, այդ թվում ամբուլատոր պոլիկլինիկային ծառայություններ եւ ծրագրեր, մասնագիտացված բժշկական ծառայություն, մանկաբարձագինեկոլոգիական, ստոմատոլոգիական եւ վերականգնողական բժշկական օգնություն, հեմոդիալիզի ծառայություն, հիվանդանոցային ծառայություն, այս եւ այլ ուղղություններով է նախարարությունը բաշխել իր ծախսերը, որտեղ ներառվել են նաեւ սոցիալապես անապահով խմբերի բժշկական օգնության ծրագիրը։ Նախատեսվում է 4323 հիվանդանոցային դեպքի բուժում 687.9 միլիոն դրամ գումարով պահպանելով 17 թվականի մակարդակը Պատգամավորների կողմից հարց հնչեց դեղորայքի գների մասին, որոնք մի քանի անգամ երազանցում են օրինակ Վրաստանում հաստատված գները, ինչպես նաև չարորակ ուռուցկով հիվանդներին տրամադրվող բուժօգնության մասին խոսվեց։ Կարինե Աթեյանը նշեց, որ դեղերի շուկայում հաստատված գների վրա Արցախում անկարող են ազդել, քանի որ դեղերը ձեռք են բերվում Հայաստանից այնտեղ հաստատված գներով։ Չարորակ նորագույացություններով հիվանդների թիվը հանրապետությունում մոտ 800 է նշել է նախարարը։ 50% չափով փոխհատուցվում է ծախսած գումարը չարորակ նորագույնություններով տարապող հիվանդների բուժման դիմաց 2 միլիոն դրամից ոչ ավել։ Միևնույն ժամանակ հենց հիմնարկում տրամադրվում են հիմնարկի կողմից ձեռք բերված դեղամիջոցները։ Իմ կարծիքով բավականին մեծ օգնություն է կատարվում հիվանդներին։ Հարց եղավ նաև դիաբետով տարապող հիվանդներին տրամադրվող դեղերի որակի մասին։ Ես անմիջապես հանդիպել եմ բոլոր մեր էնդոկրինոլոգների հետ, իրենք շատ գոհ են մեր եղած արկա դեղամիջոցներից, որտեղ մինչև պատրաստենք դեղամիջոցների ցանկը, էնդոկրինոլոգների հետ մենք հանդիպում ենք եւ իրենց առաջարկի համաձայն ընտրվում են բոլոր դեղամիջոցները։ Հնչեց նաև բժիշկների վերապատրաստման մասին հարցը, մասնավորապես, որ առանց վերապատրաստման բժիշկների մոտ գիտելիքի լճացում է տեղի ունենում։ Հարցինի պատասխան նախարարը վստահեցրեց ներկաներին։ Վերապատրաստման վերաբերյալ իմ կարծիքով շատ լավ կազմակերպված են դասընթացները եւ Երևանում եւ արտասահմանում։ Անցյալ տարի մենք մի քանի հոգի Ռուսաստան ենք ուղարկել, արտասահման ենք ուղարկել եւ հիմա էլ այդ ծրագիրը գործում է շատ լավ։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Նոյեմբերի 15-ից 19-ը Ֆրանսիայում հերրախոսամարաթոնին մասնակցել են հիմնադրամի Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Շվեյցարիայի եւ Հունաստանի տեղական մարմինները։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամից հայտնել են, որ 4 օր շարունակ հիմնադրամի կամավորները զանգահարում էին եվրոպական երկրներում ապրող հայերի ընտանիքներին եւ գազམ་ակերպություններին, ներկայացնելով հիմնադրամի նոյեմբերի 23-ին կայանալիք հերոստամարաթոն Բերքարատ Արցախ թեման եւ նպատակները ավելի քան 9900 եվրոպահայ ընտանիք եւ գազམ་ակերպություն միացել է հանգանակություններին եւ այսպիսով եվրոպայի հայերի կողմից կատարված ներդրումը հերոստամարաթոն 2017-ին կգազմի 1 միլիոն 23 հազար եվրո։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի ամենամյա հերոստամարաթոնին ընթരാճ հիմնադրամի տեղական մարմինները տարբեր երկրներում կազմակերպում են նմանօրինակ երեկույթներ։ Բերքարատ Արցախ խորագիրը գրող մարաթոնի թեման Արցախի ռոռոկման համակարգի կառուցումն է եւ արևային էներգետիկ կայանների տեղադրումը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը նոյեմբերի 20-ին ժամանել է Երևան։ Օթանավակայանից նա ուղևորվել է Ծիծեռնակա Բերթամալիր հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Լավրովը Երևան է ժամանել Բաքվից, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարության հետ, հանդես եկել դասախոսությամբ։ Այսօր Երևանում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում Լավրովը հիշեցրել է, որ Բաքու այցի ժամանակ արդեն նշել է կարգավորման համար անհրաժեշտ բոլոր բաղկացուցիչների արկայության մասին։ Լավրովի խոսքով այս տարերը պահեն տրված ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարին, դրանք բանակցությունների սեղանին են ամբողջ հանրագումարով։ Բաղկացուցիչները ձևավորված են փաթեթում եւ դժվար է վերցնել մեկը, երկուսը կամ երեքը ու դրա հիման վրա պայմանավորվել։ Սերգեյ Լավրովը նշել է, որ այդ դեպքում հավասարակշռող տարերը դուրս կմնան եւ անհրաժեշտ արդյունք չի լինի։ Նրա խոսքով արդեն լավ է, որ նախագահները դրական են արտահայտվել Ժնևի հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ, սակայն դրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ չափից ավելի լավատեսություն չեր արտահայտի։ Խնդիրը դժվարին է եւ բանակցությունները արագ չեն ավարտվի, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Ադրբեջանի հրապարակային հայտարարությունները տարբերվում են նրանց գործողություններից։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արգոսնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանելով հարցին, թե ինչու է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը ձգձգվում, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ կողմնակից է հակամարտության շուտապույտ կարգավորմանը։ Խնդիրը այն է, որ խոսքերը պետք է համընկնեն, չշեղվեն գործողություններից։ Լավ կլիներ, եթե խոսքերը համապատասխանեին գործերին, մանավանդ երբ Ժնևում խոսվում էր այն մասին, որ պետք էր միջոցներ ձեռնարկել լարվածությունը նվազեցնելու համար, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մշակութային կյանք 7 թիմերի մասնակցությամբ հադրութի մշակույթի տանը կազմակերպվել է ինտելեկտուալ խաղ մրցույթ հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացանք մշակույթի եւ տնտեսական կենտրոն պետական վարչարարության կազմակերպության տնօրեն Նատաշա Գրիգորյանից ինտելեկտուալ խաղմրցույթը նպատակ է հետապնդում գիտելիքների ձևավորումը եւ զարգացումը։ Շնորհալի եւ տաղանդավոր անձանց հայտնաբերումը, մասնակիցներին ինտելեկտուալ եւ ճանաչողական հնարավորությունները զարգացման խթանումը եւ ամենակարևորը պատմական Արցախի վերաբերյալ գիտելիքների քարոզումը։ Brain Ring ինտելեկտուալ խաղմրցույթը վարում էր Դեսակ շրջանային քերքի լարավորող Երմոնիա Զաքարյանը։ Խաղն անցավ 3 փուլով, 20-ական, 15-ական եւ 10-ական հարցերի ընդգրկմամբ։ Մրցանակային թիմերի միջև ծավալվեց առողջ մրցակցություն։ 3 փուլերի արդյունքներով ժյուրին առաջին մրցանակը շնորհեց Հադուրտի Միքայել Մավելյանի անվան միջնակարգ դպրոցի Ռենեսանս թիմին։ Երկրորդ մրցանակը մրցանակը շնորհվեց երիտասարդական ննի թիմին։ Երրորդ մրցանակին արժանացան Էն Զորամասի դիզակի արծիվներ թիմը։ Հաղթողներն արժանացան պատվոգրերի եւ նվերների։ Մարզասերների համար Իսպանիայում ընթացող Ֆիդեի Grand Prix-ի վերջին փուլի 5-րդ տուրի 9 պարտիաներն էլ ավարտվել են ոչ ոքի։ 5 տուրից հետո Լևոն Արոնյանը 3.5 միավորով միանձնյա գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ Միանգամից 6 շախմատիստ զիջում է կես միավորով։ Նոյեմբերի 22-ին կայանալիք 6-րդ տուրում Արոնյանը սպիտակներով կխաղա Պյոտր Սվիդլերի հետ։ Մրցաշարը կավարտվի նոյեմբերի 25-ին։ Հրիպսի Մեխուշուդյանի 2018 թվականի մայիսին կվերադառնա մեծ սպորտ։ Այս մասին ասել է ցանրամարտի տղամարդկանց Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Փաշիկ Ալավերդյանը։ Նշենք, որ Հայաստանի հավաքականի ցանրորդներ Հռիփսի Մեխոշուդյանը, Տիգրան Մարտիրոսյանը եւ Նորայր Վարդանյանը որակազրկվել էին դոպինգ նմուշների վերահետազոտման արդյունքների հիման վրա։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ տեղումներ լեռնային շրջաններում ձյան, նախալեռնային եւ հովտային շրջաններում ձնախարն անձրևի տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8, առանձին վայրերում 20-ից 25 մետր հեռագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։